Quan surts per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin molt... Molt bé, doncs estem a l'espai obert una setmana més i, i una setmana més podem dir que tenim un convidat molt especial. Avui estem amb una persona, l'Antonio, que no sabem si ha completat el seu particular viatge a Itaca, però que realment ja porta molts anys viatjant. Es tracta de l'Antonio Nieto, que va néixer... Hola, Antonio. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Quin any vas néixer tu? Eh, el 11 de desembre del 49. Doncs... Tinc, per tant, 61 anys. Ja fa anys, ja fa <laughs> anys. I molts d'aquests anys doncs, han sigut una, una batalla, una lluita, i, i per això i per moltes coses més doncs, ens encanta que estiguis aquí amb nosaltres. Tu, Antonio, ens parlaràs de, de moltes coses, com per exemple de la teva experiència com a express polític del franquisme. Ens parlaràs de, dels teus orígens andalusos, ens parlaràs de altres experiències com la fuga de Segovia que vas sí, viure sí, de ben sí, a prop, sí. però tot això serà I després. I tan a prop, i tan a prop, eh? <laughs> doncs tot això ens ho explicaràs ara, però per començar ens has demanat aquesta cançó, Viatge a Itaca, de Lluís sí, Llach. Sí. Per què? Home, home perquè a veure, si jo, encara que sóc andalús, eh, si la meva dona, eh, si tinc, si, tinc bastant d'influència, diguéssim, en, en, de la cultura catalana, perquè la meva mm. dona és catalana i, i, i bueno, i, i Lluís Llach, en aquella època en la qual nosaltres estàvem empresonats, doncs era una de les veus perquè, que precisament ens, donava, ens donava ànim, no? Uh mm-hmm. -huh. Llavors, bueno, si tinc bastant, bastant eh, coneix, coneixió, uh mhm. -huh. coneixem amb, amb el Lluïllat, no? amb les cançons del Lluïllat, no? amb, el, amb el Lluïllat en persona. No? Doncs eh? mira, nosaltres també hi som dels anys 70. Eh? Sí. Així que, si et sembla, deixem que acabi la cançó sí. i comencem amb l'entrevista. Perfecte, perfecte, com vulgueu. Vinga, doncs, salut i fins ara. I si la trobes, pobra no és qui t'hagi enganyat, sabi com ve sabràs el que volen dir les itaques. més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen i quan els haureu guanyat tingueu ben present no aturar-vos més lluny sempre aneu més lluny més lluny de l'avui que ara us encadena i quan sereu deslliurats torneu a començar els nous passos sempre molt més lluny, més lluny del demà, que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar nova senda. Més lluny, sempre aneu més lluny, Love. lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen. i quan els haureu guanyat tingueu ben present no aturar-vos tingueu ben present no aturar vos de coneixences. Bon viatge pels carrers, si el seu poble són fidels. malgrat llur vell combat. La mare ampli el seu cos generós trobin els camins dels vells anells, plens d'aventures, plens de coneixences. malgrat llur vell combat tinguin ple dels cossos més mà omplin xarxes de volguts anels plens d'aventures i de coneixents escoltar més, eh? Se't cau la llagrimeta. A mi eh, se'm cau la llagrimeta. Ara aprofitaré per aixugar-me una mica els ulls, perquè se'm cau la llagrimeta. Hem posat la cançó sencera, 15 minuts, no està malament, però s'ho mereix. No podíem tallar-la. No, no, jo em sento incapaç de tallar Lluís Llach i menys una cançó com aquesta, d'una magnitud com aquesta. Mm. Viatge a Itaca. Bé, doncs ara l'Antonio ens explicarà eh, una mica la trajectòria no. Ah. vital d'algú que n'és Andalusia, que passa per les presons del franquisme i que acaba vivint al Berguedà. Al Berguedà, ah, això mateix. En sí. resum. Sí. La terra dels rovellons, no? Sí, terra eh? dels rovellons i de maquis. I de maquis, sí, també, sí, sí, no? sí, Bé, doncs Bé. això, comencem pel principi. Tu vas néixer a Andalusia Així. i abans ah, ens explicaves com, com, Bé, què et porta una mica a aquesta militància? Bueno, sí, a veure, eh, jo eh, vaig néixer a la línia de la Concepción, en província de Cádiz, i bueno, ja, ja, bueno, eh, si nosaltres, nosaltres vivíem en la més completa misèria, és a dir, eh, aquell que, que, que digui que, que, bueno, que, que allà es vivia bé, doncs és mentira, nosaltres vam venir aquí, emigrat, els meus pares, eh, i, bueno, i, i vam arribat aquí a Sant Boi, no? a Sant Baudilio. Això va ser la meva família, perquè jo eh, estava fent el servei militar eh, en el Ferrol, Y en aquella época... Doncs, el la... ferrol del caudillo. Sí, del caudillo, del caudillo, por favor. Tu. I en aquella època doncs, la meva família se va traslladar no? de, de Cádiz a, Barcelona i jo mmm, vaig quedar al Ferrol. No? Una vegada eh, acabat el servei militar, doncs mira, mm, vaig reunir amb la meva família aquí a Sant Boi. No? I bueno, i aquí, a veure, en Sant, en Sant Boi va començar el que, lo, lo que era, diguéssim, la, la, la meva militància, no organitzativa, no? però sí de pensament, no? perquè jo havia tingut una experiència en la, en la, en la Marina, en el vaixell on anava, i encara que no personalment, havia, havia tingut un contacte amb una persona d'ETA de, d'ETA de e d'aquella època, en estic parlant de l'any 69-70, no? i, i van, van entrar al vaixell des una, una, una quadrilla, una, pare, una pareja de, de, de, de policia naval i van detenir una persona que era, diguéssim, un, un mariner i aquell era militant d'ETA, no? I, això em va, em va quedar una mica, i vaig preguntar a veure què... I em deia, no, que era un terrorista, que en fi, que, el que, lo que es deia en sí, aquella sí. època, no? És a dir, que, sí, i actualment, el, que oh, i, actualment, i actualment, eh? <laughs> Saps? I, bueno, I això em va xocar una mica, però no, mm, no va passar d'ahir. I una vegada ter terminat el servei militar doncs vaig anar a, a Sant Boi, com, com, com, com, com, com, havia comentat abans, però jo ja escoltava el que era Ràdio Tirana, no? I, com que el meu pare, jo havia, havia tingut la, la influència del meu pare, el meu, meu pare era sillero, és a dir, treballava en la silla de, de Y bueno, y i conforme trabajando, porque yo yo de entrar en el servei militar, ojo, servei militar, yo eh, di que que es voluntario, pero voluntario forzoso, no? Porque era la única única surtida que tenían nosaltres, els de allá de Cádiz, de surtida de la miseria en que vivía. o era entrar en, eh, a hacer el servei militar voluntario, tanto en la marina como en tierra, o andar a trabajar a los astilleros. No? I llavors, bueno, el meu pare va decidir que jo tenia que entrar per, perquè havia estudiat una mica i, bueno, i tenia l'oportunitat d'entrar eh, voluntari i efectivament vaig fer l'examen i vaig entrar, no? vaig aprovar i, i, bueno, i vaig fer mm, fins a cabo segon, radarista. No? Bueno, i això, i, i, en el, i en el moment aquell de, de, de, de venir aquí, doncs, a, a, a Sant Boi, doncs jo ja estava, diguéssim, una mica tocat, no? Tocat vull dir, eh, ja escoltava Radio Tirana. Ens podries explicar sí, una mica què era Radio Tirana? Sí, Radio Tirana, a veure, eh, és a dir, eh, en aquella època, en aquella època, doncs des de, des de Albània s'emitia el mateix que Radio Pirenaica des d'un altre lloc d'Europa emitia, Radio Tirana emitia des d'Albània, no? Entonces había una, una, una emisión diaria i jo l'escoltava, era a la nit, no? I, i, bueno, i, i es parlava molt del FRAP, del de Revolucionari Antifascista i Patriota, no? es parlava molt. I, i, bueno, i com que, mm, a veure, e, e, era una mica exagerat, no? perquè porque a vegades veien coses que en la qual, en la qual jo no, la realitat tampoc la veia, no? perquè jo estava vivint, per exemple, no sé, en una huelga i deien coses que en la qual, en la qual no, no, no, no concordava amb la realitat, no? però bueno, així, eh, això ho penso ara, no? però en aquella època no ho pensava. No? Així, Inflaven, no? una sí, mica, sí, sí, exaltaven. Sí, no? sí, sí efectivament. El no? que fan els mitjans de comunicació ah, això, sí. al servei de l'Estat, sí, no? Sí, sí. <laughs> Y, bueno, pero, pero con que deía información de un, altra, de un, ¿no? Y, contra el imperialismo norteamericano y contra incluso contra el imperialismo ruso, porque en aquella época había diferencia entre, entre, entre el imperialismo ruso y el imperialismo chino. Eh, y al imperialismo norteamericano pues, resulta, resulta de que, de que bueno, eso a mí me, me, me la atención ¿no? y escultaba. ¿no? Y yo vais a seguir, vais seguir la línea, la línea mm, pro-China, para así decirlo, ¿no? en la cual era, defensable para el Partido Comunista Marxista-Leninista, ¿no? en aquella época, que estaba enfrentada, digamos, a la política del imperialismo soviético. Digamos, antiestalinista. Antiestalinista, sí, sí. Yo, y, y bueno, y ven seguir, ven seguir. Y bueno, y estando trabajando allá en una fábrica de San Baudilio, estando trabajando allí en una fábrica de San Baudilio, resulta de que había una persona, un tal Antonio Torrijo, me recordaré que va a morir, va a morir el pobre, va a aplastar por una, por una tapia, se le va a caure una... Estava treballant en una obra, això va ser tres anys després d'haver-lo conèixer. Diguem una víctima del terror del capital, no? Sí, i tant, i tant, i, sobretot i sobretot bueno, venint de, de, de la persona aquesta no? que, que, que lluitava diguéssim per alliberar-se de, de, de l'explotació i va morir precisament de l'explotació se li va caure una, una tàpia i, i va morir no? aplastat no? bueno, doncs jo vaig conèixer aquesta persona la vaig conèixer allà i eh, la fàbrica en la qual treballava no era una fàbrica diguéssim que eh, brilla, brillessin, diguéssim, per la, per, la, per la seva seguretat, no?, en quant a les màquines i tot això, no? I jo veia, no?, per exemple, no sé, havia unes... Eren, eh, nos dedicaven allà a soldar unes, unos invernaderos i resulta de que, que eh, bueno, havia uns, uns 20, 20, 20 empleats i resulta que soldaven, no? Llavors, bueno, si el que és l'elèctrica, doncs miressin per on miressin i sempre te donava els ulls, no? I, i jo vaig parlar amb aquesta persona i jo no sabia ni que pertenecia al FRAN ni nada, no? I, i l'únic que, que dic, escolta, tu, però tu, tu, tu creus que això n'hi ha dret, no? I diu, no, no, no hi ha dret, no, però, però mira, hem de, hem de seguir, o, bueno, i després con unos volantes no, que estaven sense protecció, no, que tu si arre, arre, apropaves el, el, el cap doncs te podia agafar el cabell i, i, bueno, i tallar-te el cap, no? Mm-hmm. I, I així de mica en mica vam, vam, vam començar a parlar. No? Jo com que escoltava Radio Tirana, yo le decía a esta persona, escolta, tú, y tú no, tú no escoltes no? Y yo estaba parlant con una persona del FRAP, estaba hablando con una persona del FRAP, no? Y de, me él, escolta, mm, eh, sí, pero, pero y, él no se atrevía a decirme que era del FRAP, ¿no? Porque en aquella época había bastante represión y, basta, y bastaba que, que, que, una persona... Eh, era la clandestinidad. Sí, sí, sí, sí, Él, estaba en la clandestinidad, yo no, yo estaba legal, ¿no? Y bueno fins que va arriba un moment, que va arribar un moment en que em me va, em a aportar una, vanguardia obrera, que era el diario, diguéssim, de la organización, una vanguardia obrera, ...y me em va dir, mira que m'he trobat, mira que me trobat, no? ...y yo, claro, lo que era la vanguardia obrera, precisamente en Radio Tirana, feien propaganda de ella, no? yo yo digo, coño, si es lo que, ...es lo que diu Radio Tirana, no? Mira, aquesta, esa vanguardia obrera, no? ...y bueno, y... I al final, al final mm, després d'un parell de mesos d'estar parlant i de a veure si, si, si, si, si denunciaven a l'empresa, no? ven estar parlant, no? pues, per tot el que hi havia, no? i al final va dir, pues mira, doncs jo coneix un, un advocat en el qual podem, podem fer els primers passos, diguéssim, per, denunciar a l'empresa per les males situacions, no? I llavors, bueno, sí, vinc a anar. Y al final él me va a decir, escolta, yo soy del frágil. ¿Cómo que tú eres del frágil? Va dir, no? I, sí, sí, sí, soc del frágil. I... El que passa que abans no havia volgut dir-te res perquè perquè pensava que tu eres policia o algo, no? que era, clar, un, sí que era... era la prudència. Ah, efectivament, no? I a partir ahí, bueno, a partir ahí, mm, doncs vam començar a fer coses, no? a fer accions. I... Mm, perdona, una cosa sí. que parlaves de drets laborals, d'alguna manera, en aquell moment no hi havia sindicalisme, no? O hi havia el sindicat vertical bueno, o com, com funcionava? Estava, eh, sí, estava el sindicat vertical i, i hi havia comissions obreres, comissions obreres i, havia, eh, i estava la CNT també, no? I nosaltres, lo que però, passa... Però a nivell legal només... No, no, a nivell legal, a nivell... Eh, estava el sindicat vertical, no? Mm. Lo que pasa que en aquella època, en aquella època, eh, si a nivell organitzati, eh, organitzativo, nosaltres estàvem, diguéssim, nosaltres teníem nostra pròpia organització sindical també, que es deia OSO, oposición sindical obrera que pertenecía, digamos, al, al, PCML, al Partido Comunista Marxista-Leninista, ¿no? En aquella época, es, por, desgracia, había bastante división de, de las guerras. ¿Cómo Sí, pero en, bueno, en aquella época ya había división, pero, pero la división, Gessing era molt diferent a l'actual, no? perquè sí. abans eren tots combatius, no? és a dir, cadascú, cadascú tirava, diguéssim, els tiros per, so, per, seva banda, sí, sí. per la seva banda, no? El que passa que ara, ara, ara és, és, és diferent, no? Sí però hi havia, diguéssim, un moviment revolucionari, no? cadascú a la seva manera, però hi havia moviment en la qual al règim, al règim franquista se li, se li va posar les coses molt serioses precisament per, per, per aquest tipus de lluita que portaven. No? Actualment no, actualment no n'hi ha ni, ni, ni, ni lluita ni, ni, ni res, només intentar arribar al poder com sigui i punto, no? és a dir, enganyant, a, enganyant al, al poble. Nosaltres, nosaltres lluitaven d'aquella manera, no? -huh. Mm-hmm. així molt diferent a l'actual, no? I... Vale, bueno, després ja parlarem del present. Si de Va, sí, sí. Sí, llavors em, de, <laughs> em deies això, no? Que, bueno, i, i veu anar fent coses com... com... Sí, molt. Bueno, eh, després, bueno, a partir d'ahir, a partir d'ahir jo em vaig organitzar, el, el, eh, el, vaig aprendre, diguéssim, a fer costes molotov, eh, vaig treballar massa organitzativament, i eh, vais pasar no a la clandestinidad porque podía ayudar y podía hacer cosas digamos, de, la legalidad pero feían cosas, digamos, acciones armadas en la cual en la cual mm, bueno, se estaba legal, no? pero no, no, no, Mm, pero oculto, para así decirlo, ¿no? como, como, comandos legales. ¿eh? Que tenías dos vidas, ¿no? De sí, manera. efectivamente, efectivamente. Una organizativa y una altra, y, y, y una altra, digamos, la, la, la, normal. Si yo andaba a casa a dormir tranquilamente, lo que pasa que, bueno, que, que, que mm, anava con, mm, recopilant material per fer costes molotov, fins i tot en la muntanyeta de, de, de, de, de Sant Boi, doncs vais a fer un furat. y allá entonces guardaba, en todas las cosas, el, ácido sulfúrico, ...guardaba pólvora, <laughs> guardaba de, todo, de, de necesarios... ...para hacer... necessaris y mm, tipo mm. tipo no? porque en aquel momento... Eh, si la lluita era así... no? paraulas mm, no, servían para no ...porque res, no? porque no, no, no, no, manera de, exponer las ideas, ideas... no? y vos el tipo de lluita que tenía... era lluita armada, mm. eh? o como mínimo intentar hacer... Mm, derrocar al régimen, al régimen franquista a través de las armas. Y bueno, y vence, vence esas acciones y, acción en las fábricas, no sé, eh, a ver, en, en, otra mm, acción del tipo no, no digamos como, por por ejemplo va fe ETA, no? porque eran dos cosas diferentes. És nosotras nosotras confiaban que la revolución no la haría un grupo, sino que la tendrían que hacer las masas. no? Sin embargo, ETA y las acciones que hacía eran de tipo, de tipo individual, ¿no? es decir, eh, hacían como grupo, como grupo y Nusatra siempre se i en las acciones armadas de ETA, ...donde estaban una mica discrepante una mica no, bastante discrepante ...porque Nusatra eh, consideraban de que las acciones armadas y la revolución... la tenían la tenían que hacer las masas, no el grupo. y No? Y bueno, y que hacían Nusatra eran acciones del, tipo coercitivo, no? Es decir, si en un momento que ya había una, una huelga, una fábrica... ...Nusatra andaban allá, no? feien, no sé, la crema, a lo millor sí, de tres o quatre, eh, con, mm, tres o còsteles, per por así decirlo, ¿no? Sí, para intentar, intentar, no sé, que, mm, que la gent esmuguessi, no? Agitar, no? Eh, efectivament, no? Però, però no con la paraula, no? sinó con les accions, no? Mm. I és el que feien nosaltres en aquella època en aquella època, i així em va fer multitud d'accions. ¿vale? I, i l'última, quan jo vaig caure, quan jo vaig caure va fer quan Arias Navarro, el carnicero de Màlaga, por sus acciones después de la guerra, ¿no? Eh, va a venir a Barcelona, que era, ya no me recuerdo si era gobernador civil eh, o era un ministro, eh, si era ministro de, no me recuerdo qué que, ocupaba ¿no? en el régimen franquista, entonces va a venir aquí a Barcelona. Y en Barcelona, donde nos atreven a preparar una acción, una acción en la cual era la crema de la, en la Plaza Galaplacidia, de la crema de, de, la, de, la, Casa Renault que ya había allá. Había una casa, una exposición, ¿no? Y allá don yo Caura. Vais y bueno, y a partir de ahí, a partir ahí, ahí mira, vais a pasar tres años y tres años y dos meses de, cárcel, cárcel no? vais pasar por por Barcelona, a pasar por Madrid, a pasar por Zamora, i no per Segovia, que va ser la fuga de Segovia, en la qual jo vaig, vaig, eh, vaig fer part integrant, i després de, de Segovia, Zamora, i de Zamora doncs, me va agafar l'amnistia. No? Vas començar la model, no? Primer sí, aquesta, vaig començar la model. Aquesta sí. ruta sí. per les presons, per sí. les clavegueres de l'Estat. <laughs> I bé, ens fa una mica de gràcia, no? bueno, gràcia, diem gràcia, igual a tu no te'n fa gens de gràcia, però en tot no, cas... Jo ja passo de tot, eh, sí que, eh, de veritat. <laughs> No, que el tema de la fuga de Segovia, sí. que bueno, no deixa de ser un aconteixement més no? de, sí. de la lluita antifranquista, sí. però se'n va fer una pel·lícula sí. d'aquest esdeveniment. De fet, és, són uns fets molt dramàtics, no? que podrien haver acabat bé però van acabar fatal. Van acabar, sí, per desgràcia, sí, sí. I res, només comentar-te que tant l'Oriol com jo hem vist la pel·lícula i, i i jo no l'he vist, eh? Les, no? No, no, ni vull veure-la. Ja. Eh? Bueno, jo, si, si no t'importa, sí que suggereixo a sí. la gent que, que la vegi, no sé, igual és que et remou massa, no? No, és, a veure, eh, és que, mira, a mi, a mi a, em va passar un cas, mm, quan jo vaig sortir de la càrcel, resulta de que vaig anar a Sant Boi, no? Hi havia un mestre d'una escola i volia escriure un llibre volia escriure un llibre, i, un llibre no? i em va dir, escolta, eh, perquè vam tenir contacte, perquè jo ja la coneixia, i, i, bueno, i, i vam dir, escolta, per què, per què no m'explica les teves experiències per escriure el, eh, el llibre? No? I jo en aquella època, a pesar d'haver estat en la presó i d'haver rebut digue, la repressió franquista, doncs jo encara, eh, si jo seguia, digue, seguia en plan revolucionari, no? és a dir, jo lluitava després d'haver sortit de la càrcel, no? I eh, jo li vaig contestar, dic, escolta, si tu vols escriure un llibre, sí, pásate, pásate lo que yo me he pasado en la cárcel, ¿no? Y que será la mayor experiencia que, que pot tindre, ¿no? És a dir, sí, jo no, no, no he d'explicar a ningú per, per, sí, para que, para que tu escriu, escriu un llibre, no? per guanyar quatre, quatre perles, el que vull dir, sí, perquè sí. era una persona, eh, era professor, no era ni revolucionari ni la res, no? sinó només queria de buscar persona amb experiència per escriure un llibre. No? Jo li vaig contestar això. Això em passa el mateix con la, que con la pel·lícula. No? Uh mm. -huh. La pel·lícula, fins i tot tinc amics, bueno, companys d'aquella època, que em va dir, Antonio, mira, eh, han fet una pel·lícula d'allò, no? Digo, sí, vale, però no l'he vist, ni vull veure perquè, perquè la realitat, la realitat per a mi és una altra, no? És, no, no és de película, sinó la realitat és, és, és, és una altra, no? Potser sí que hi ha aquesta qüestió de la memòria, no? Sí. Potser si no haguéssim vist aquesta pel·lícula nosaltres, tot i que entenc que sigui perquè et pots remoure o perquè ets crític amb, amb el plantejament de la pel·lícula, no? sí que d'alguna manera són uns esdeveniments que, que van que, succeir sí, sí, reals perfecte, sí. i que potser d'aquesta manera ens han arribat a nosaltres. No? Mm. I són uns esdeveniments dramàtics que, que van acabar amb la vida de, de quantes persones? D'uns quants, no ho sé. Bé, Ara ho estava, ho estava cas, intentant sí, mirar. Un tal Oriol Soler Sogranyer. <coughs> Sí, l'Oriol ah, Soler Sogranyer és del Mil, no? Sí. Si no m'equivoco, de l'organització de, del, del Mil, del, del Moviment Ibérico de Liberació. Sí, sí, sí. sí. El coneixia? Sí, sí, personal. bueno, i tant que ho coneixia. Mm -hmm. Em vols parlar o no? Si vols, no en parlem. Eh, T'explico nosaltres dins de la càrcel, dins de la càrcel, en la quinta galeria, eh, és a dir, jo he sigut un, un represaliat no fora, fora de la càrcel, no? sinó dins de la càrcel també, dins de la càrcel, perquè dins de la, de, de, de, de, de la càrcel, si nosaltres lluitaven també, lluitaven fent vaga, apoyant a los comunes, fent-li per exemple, quan va fer la, la, los assassinatos de los tres del FRAP el 27 de setembre, eh, y los dos de ETA. Burgos, eh? Burgos, sí, sí, ¿A sí. Uh, el, eh, noms aquí dels, sí, el San... teus companys. José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo ...y Ramón García. Efectivamente. estos son los tres del FRAP, companys de Madrid. ...y después al eh? Chiqui, Juan Paredes Chiqui y al bueno, que Otaegui, que eta. Bueno, sí, los dos de ETA es el, Chiqui y el, y Otaegui. Bueno, Doncs nosaltres en aquella época vence fer lluites de la y te explico os explico, el que vence fer. No? És eh, en la cuarta galería la cuarta galería y pasaba a trabajar a los talleres No? Nosaltres, diguéssim, no teníem per qué trabajar pero yo em vais a apuntar a trabajar en los talleres para hacer de, de, de, entre las galerías, porque era la única manera la única, la única manera que ella había de contactar a malas otras galerías. En el taller con que trabajaba Tutón, venían de la cuarta, quinta, bueno, la quinta no porque eran los perillos, ¿no? de la segunda, tercera, es decir, y, y, allá, allá yo feía contacta, diguéssim, a, a, a Malayende para fe un acta, un acta para, de protesta por las mordas que están, no? vos bueno, sí, mm, la vence. Y eh, resulta de que, vence un plante. En un maíz había feito un plante en, la oración, es decir, después de la cena, entonces cada recluso tenía que surtir, digamos, sin de, en la galería, pero al de la seva porta, y feía un toque de corneta, feía como una especie de oración, no? y bueno, y feía el reconta, el reconta y venga, y cada escudo a la seva celda, i a xapar-lo. Llavors nosaltres, si l'acte de protesta era no sortir, no sortir de les celdes, no? I no, i no vam sortir. I resulta que, bueno, vam, vam fer aquest acte i llavors ens van agafar tots i es van castigar, no? I a mi, a mi me van agafar per fer el promotor, el coordinador, diguéssim, de, de l'acció aquesta, no? perquè en les diferents galeries s'havia fet aquest acte de protesta, i si, si vam quedar en que a l'hora de l'oració no sortissin cap del, dels homes al recuento, no? sinó que es quedés dins, Va ser com un acte de protesta, és que no se podia fer, fer més. No? I llavors a mi me, me van acusar de fer el, el, que havia, el que havia fet tot això y me van pasar a la quinta galería, que era la quinta galería de la, la, la de los perillosos, ¿no? Y a, celda, y a más a más a celda de Castigo. A mm. celda de Castigo, que era una celda en la cual no tenia res, ni yo en aquella, en aquella época fumava, ahora avui no, per això tinc 61 anys, eh? <laughs> perquè he pogut, he pogut tirar una mica endavant sense fumar. No? Hi ha una cançó a l'Alba sí. que diuen que està dedicada a la gent del procés de Burgos. Sí. Pot ser això? Us Quina sona? cançó és? A l'alba. D'aquí? De l'Auter. Mm. Posem la cançó... Investigarem. Jo havia preparat una altra que ens havia comentat ell abans. Quina? La de Soldadito Boliviano. Ah, ah doncs si la tens preparada... Sí, sí. La tinc preparada, ja buscarem a l'alba per després. L'havien cantat moltes vegades. Sí, sí. Doncs per recordar aquests temps i per tota la gent que ha lluitat per canviar aquest món tan trist en què ens fa viure el capitalisme, soldadito boliviano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. Armado vas de tu rifle, que es un rifle americano que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barriento, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara y era argentino y cubano. Era argentino y cubano, soldadito de Bolivia. Y era argentino y cubano. Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano. Él fue tu amigo da pobre del oriente al altiplano. Del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia. Del oriente al altiplano. Esta mi rentera soldadito boliviano de luto pero no llora, aunque lloraré su mano aunque lloraré su mano soldadito de Bolivia, aunque lloraré su mano No llora porque la hora, soldadito boliviano, no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano, sino de machete en mano, soldadito de Bolivia, sino de machete en mano con el cobre que te paga, soldadito boliviano, que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano, es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se mata, que no se mata a un hermano, que no se mata un hermano soldadito de Bolivia, que no se mata un hermano, que no se mata un hermano. Bé, doncs, mm, potser hem saltat una mica, però mm, tornem una mica. Tu mm, primer vas anar a la model, com comentàvem abans, sí. i ens explicaves aquest, aquest aquesta acció de protesta contra els assassinats del procés de Burgos, que veu fer aquesta vaga o no sé sí, com l'anomenàveu. Un, un plante, un plante és el que deien, que era un, un plante, escolta, i això ja era, per a, per a la direcció de la càrcel, ja era un acte, un acte de, de, de, de, bueno, de, de, de, de càstig, no? Així, i, des, i, i després, bueno, eh, si la majoria, sobretot jo, vaig anar diguéssim, a el que, lo que era la, la, la celda de càstig. No? Mm, val. Que això, la, el que ara em diuen d'aïllament, no? Sí. I, i després, bueno, eh, vaig tirar 45 dies de celda de càstig. No? després, bueno, eh, a la sortida eh, vam fer una altra protesta perquè un, funciona, un funcionari va matar con una, con una, con un, con una, una, canonada, una tubería, así una canonada de plom, va matar a un, a un recluso, de una pallissa que li va... I nosaltres vam fer, vam fer un acte, un acte de un motín, una paraula, no? Vam fer un motín. I bueno, i a mi, a mi per aquest motín me, me, van, me van castigar en, també en, en dos mesos de, de ser de càstig sí, perquè nosaltres també ben, ben, ben, eh, ben fer accions, però ja en plan de cremar, de cremar eh, colxones i en plan de que sí, més grossa, no? Mm, vaja, que la lluita política continuava. Sí, sí, continuava dins de la càrcel, continuava, és a dir, nosaltres no abandonàvem perquè érem joves, teníem, diguéssim, l'esperit aquest revolucionari de, de canviar, de canviar la, la, la, eh, el, el, el sistema que imperava en aquella època i, bueno, i tenien la, ment, la mente molt clara. No? I en aquesta lluita també formava part aquest recolzament als comuns, no? Sí, sí, sí, per supuesto. Sí. És a dir, nosaltres teníem, teníem una connexió total entre els comuns. No? És a dir, nosaltres, a veure, jo en aquella època, per desgràcia, per desgràcia eh, la situació meva en la càrcel era bastant dolenta, no? en el sentit de que jo, jo mm, no rebia paquet, menjava, com aquell que diu, el que, lo que donava la càrcel, en, la, en les primeres èpoques, estic parlant de l'any de del año 73, 74, ¿no? en aquella época, eh, donde yo no tenía ayuda de, del exterior. ¿no? Si, mm, la familia se había quedado una mica, una mica despeñada porque yo era la única, la el único sustento que tenía, no? a vos bueno, no me podían ayudar en una y a vos bueno, eh, eh, i després, bueno, quan, quan va caure, diguéssim, l'Assemblea la, la, de Catalunya, quan ja va començar, diguéssim, a haver més, més moviment, llavors vam organitzar, diguéssim, de cara a los comunes, com que entrava molta comida, no?, perquè era, era la burguesia que havia caigut, eh? Sí. Eh, llavors aquesta gent sí que rebien paquetes, eh, pernil... Escolta, jo em vaig aprendre a menjar el bon pernil, i el bon Roquefort i el bon, i el bon Camembert dins de la càrcel. Vaja, eh? <laughs> Amb els amics de l'Assemblea de Catalunya. Ah, això mateix, sí, sí, sí, de veritat. Eh? Mm. I llavors, bueno, si jo vaig organitzar diguem, una comuna i tot, eh, tots els paquets que, que hi havia, tot el que sobrava, per així dir-lo, no? Eh, no el que sobrava, sinó que hi havia, hi havia gran quantitat de menjar, no? feien paquet i per a les necessitats, diguéssim, per a les comunes, les comunes necessitats, no? I ajudaven, diguéssim, a fer la distància, no? o sigui, quan hi havia una protesta o quan, qualsevol cosa d'aquesta, doncs nosaltres érem, diguéssim, l'enlace entre la direcció de la càrcel i el comú, no? I, i teníem bastant respecte, diguéssim, teníem bastant respecte per això, no? Perquè l'ajudaven, ajudaven i feien mm. cosa per, sigui, això, això era una altra forma de lluitar dins de la càrcel. Sí. Eh? Dintre la presó com la voldries fora, no? Amb sí, solidaritat, efectivament, amb sobretot, sobretot solidaritat, no? És a dir, sí. fins i tot nosaltres eh, les nostres idees a los comunes també també se les exponien, no? I fins i tot jo me'n recordo que, que jo vaig fer militant a dos d'aquí de les mines de Súria, és a dir, perquè estaven, havien, havien caigut per, per robar, no me'n recordo què era, no? però estava, diguéssim, dins de la delinqüència, no? estava com, com, com preso comú, no? i com que parlaven, parlaven de tot, no? doncs mm, van sortir com a militant del, del FRAP, <laughs> del frap d'allí de la càrcel, no? és a dir, sí, sí, i, i mira, i i no sé per on caminen ara, no? però estem bastant a prou i a lo millor un dia d'aquest m'interesso, diguéssim, per la, seva, mm -hmm. per la seva vida actual, no? doncs, a veure doncs com està. Sí, els retrobes i els portaràs aquí, als micros de la sí. ràdio també. <laughs> Bé, i després de la model de Barcelona, vas, com deies, vas passar per altres presons i mm, sobre l'experiència aquesta de, o la que vulguis comentar, però sobre la fuga de Segovia ens podries sí. explicar una mica com el procés, com, com sí, bona, des de la teva vivència. Sí, mira, eh, A ver, yo una vagada, una a mm, vaig de la cárcel modelo, mm, si el destino el destino mm, que me habían asignado era la, eh, la de Segovia, no? que era donde estaban la concentración, la mayor concentración de presos políticos, diguesen que tenía, de, si los que estaban condenados, diguesen por terrorismo, ¿no? decir, por tenencia de explosivo, en aquel caso a mí me van a condenar por asociación ilícita tres años, eh, por propaganda ilegal tres años, i pertenencia de explosivo tenim 12 anys i un dia. No? I llavors, bueno, el meu destí era Segovia. Segovia. E I allà estaven gent d'ETA, estaven bueno, gent del PCI, sin, los que diguessin, eh, los condenar per, per fer accions armades, no? I ahir vaig conèixer jo bastant personal d'ETA. E així, mm. I, i bueno, i en el moment d'entrar, en el moment d'entrar, eh, ven esta, eh, me van asignar dic, una celda y bueno, y lo que pasa que ya per noms me'n recordo muy poco de, del seu nom, no? Però mm, vaig tomar, me me va a venir uno, eh, me va a venir uno y, y, y, bueno, me va a estar comentando que de dónde venía, bueno, eso, no? que yo venía de, de Barcelona y, y y de seguida va, me va a agafar, diguéssim, com una espècie de, de, de, de, de d'amistat, ¿no? Per això decirlo. De complicitat, ¿no? Sí, mmm, algo raro, ¿no? Algo raro, ¿no? Y llavors sempre jo estava ligat amb ell, ¿no? I, no i, i bueno, i, i donaven passeig pel pati i comentaven les nostres coses i, i parlaven de tot i li vaig dir, i en un dels passeig aquest pel, pel pati li vaig comentar, escolta, tinc gana de fer de ventre, saps? jo on puc anar, no? Digo, no, digo, vais aquí a la, a la letrina. A la letrina. ¿sí? no, no, no, no, no, ves, ves tan a mi celda, va 10, ¿no? Digo, joder, pero si está aquí la, la, eh, los servicios, ¿no? Dice, no, no, no, ese, dice, vete a mi celda y, y después, bueno, vais a ver el porqué, ¿no? esta persona, decir, ya se estaba preparando la fuga, se estaba preparando la fuga, ¿no? Y con que yo era no, yo era no, no sabía si a ciencia cierta era un confidente o era una espía o era... se <laughs> podían confiar. Efectivamente, ¿no? Y, bueno, y, él me, lo va a comentar después, ¿no? yo cuando, claro, yo de seguida me, enganché a ti, porque claro, con, que no sabían quién era, ni de dónde venía, sí, pero no sabíamos quién era ni nada, entonces era para controlarte, ¿no? Y me va a mosquear, me va, me a mosquear mucho cuando tú me comentaste que quería hacer de vientre, ¿sabes? Y ganaba el servicio. Dice, coño, este sabe algo, porque era precisamente desde allí donde se estaban haciendo el túnel para salir por las cloacas, ¿no? Y era precisamente allí, ¿no? Y claro, y después, bueno, después ya una vagada, una vagada, que ya pasó una semana ya va a pasar una semana, don ya mm, me va a diclar. va dir, clar, escolta, no, aquí passa això, pasa l'altre, tu no t'escaparà, escaparán, va dir, tu no, no, perquè són son els que estan condenats per sobre de, de, de, de 20 anys, ¿sabes? Digo, bueno, jo, jo li vaig comentar, eh? Digo, no, i és que encara que tu em diguessis de que si volia fugir jo diria que no. Perquè jo tenia la visió política molt diferent, diguéssim, al, sí, havia canvis, no? se veia, se veia de que, de, de, de que havia moviment de canvis, no? I jo, la meva mentalitat política en aquella època, encara que era revolucionària i encara que, que, volia, que volia, volia eh, derrocar el règim a través de les armes, però veia de que, de que havia un procés, havia, i llavors que i era possible de que, de, de, de que hi hagués una amnistia, un any, dos anys, perquè hi hagués una amnistia, no? I llavors i el comentari aquell li vaig fer jo, no? Digo, encara que tú digas que sí, que, que, que, que te diría que no, no? Y y bueno, y él me de que, de que, de bueno, en principio que sí. Digo, sí, sí, eh, ¿qué es lo que, se que, que s'ha de fer, no? I llavors, bueno, la misión meva, <laughs> la meva era eh, en, la biblioteca, eh, Amel, controlar a, dos funcionarios que había en la biblioteca, si mientras la fuga se estaba, se estaba iniciando, Y controlarlo. Y en el momento, porque cada cada tenía tenía una misión. una misión la, misión de él y meva era de controlar a aquellos funcionarios. En el momento en, que que eh, cualquier se cual cosa, volcó y y retenirlos a él no? y y que la fuga ese éxito no? si todos los, todos los funcionarios estaban controlados por las personas que, que, que, que, a dins, todos, no? ya vos bueno, eh, eh, la cara de sorpresa va a ser cuando se van, cuando se van, se van una cuenta de que en el recuento, pero si faltan aquí la mitad, falta, <laughs> un piloto. <laughs> me recuerdo, me recuerdo porque estaban, estaban dinando y, bueno, y era el recuento. Eh, y se tenía que hacer el recuento y faltaban todos. y no sabían por dónde, no sabían por dónde porque era, era como, una, como, una, como una especie de, de, de, de, tapa que se quitaba, ¿sabes? Se quitaba y, bueno, y bajaban, tapaban y bueno, y habían... Y, y, i a... Això és el que, el que hem vist a la pel·lícula. Sí. sí. De fet, el que anava a comentar és que si algú vol saber com va acabar, si vol que vegi la pel·lícula o si no que, que agafi un llibre d'història. Sí. No explicarem com va acabar la fuga fora, eh però en tot cas tu et vas quedar dintre i va haver-hi represàlies. O... Uy, oh, tanto que va a haber represalias. No, a, a, nivel físico, a nivel físico no, porque ya eh, se, se, guardaban una mica de pegarnos no? i de fer, però era una, una, una repressió, repressió total, perquè nosaltres dins de, de, les, de les celdes doncs tenien, diguéssim, tenien de tot, no? Era petita, però tenien eh, hornillos, tenien llibres, tenien menys ràdios, així, tenien bastant comoditat, no? I, bueno, i va fer una... una, una, una bueno, ho van tirar tot. Van buidar totes les cerdes, la van buidar, la van tirar de, de, de, de, de, del primer pis cap avall, però tot, eh? Així, sense, sense mirar si una cosa valia, si no. I van buidar a nosaltres, nosa, a nosaltres ens van obligar a posar-nos a posar els uniformes, perquè en aquella època teníem un informe però no, no, no, no lo posaven, no? I llavors mm, eh, es van obligat i, i, bueno, i, i, i xapado contínuament en, en la cèl·lula, no? fins que trobessin una presó, que en aquest cas va ser Zamora, sabe? Eh? fins que trobessin una, una presó per a traslladar-nos. No? I nosaltres, la majoria, vam anar a Zamora i Zamora era bueno, una, una repressió, una repressió con respecte a nosaltres bestial. No? El que passa que també després de mica en mica ven, ven, ven anar agafant, diguéssim, eh, puesto. No? Sí. I llavors ven, ven lliurar-nos una mica d'aquesta repressió, no? perquè, perquè nosaltres, dins de la càrcel, encara, encara que tenien mentalitats diferents a nivell ideològic, no? doncs mm, de cara a la lluita estaven units. No? I estàs parlant bàsicament de presos d'ETA i uns quants del FRAP, sí, també, sí, no? Havia... La mateixa organització també. Sí, havia... sí, sí, sí, allà hi havia, sí, la gran majoria era gent d'ETA, la gran majoria de, de, de ETA militar, no? Mm. I havia gent de político-militar, perquè en aquella època eh, los polis mili també també feien accions armades, no? És dir, no tanto como los, como los militar, però feien accions, i llavors hi havia, i, i estaven tots, no? Político-militar, militar, militar eh, FRA, PCI, eh, anarcos, anarcos hi havia bastant, bastant pocs, eh? pràcticament, pràcticament no, no, en Segovia, vull dir en Segovia, no? I, i, i, bueno, i de, de cara a la lluita, dins de la càrcel estaven tots units. Allí no havia diferències ideològiques, no? Perquè... En canvi, ara alguns polimilis estan al PSOE, o pitjor... Oh, no, no, no, no sí, sí, i, i, i, i companys, camarada, entre cometes, saben? camarades, eh, sí, estan dins del PP actualment, Vaja. estan dins del PSC i en plan, en plan de, de, de dirigent, és a dir, gent que fins i tot havien, havien fet sequestro, en fi... Passem a aquest apunt. Sí. No, no, noms, noms. Deixem-ho per després, no? Vale, vale. Després, quan parlem del xacaterisme polític. Mare, sí, sí, un xacaterisme que no vegi, no? Jo, jo, jo quan... És que a, a, a, a, a mi em deixa de veritat, eh? Mira, que hagi lluitat per això, no? Així per, per sí, ocupar sí. un puesto en aquest moment, no? I, en fi. Bueno, recuperem el fil. Sí, sí, sí. Només mm, em quedava una cosa sobre Segovia. Com veu viure vosaltres des de dintre el desenllaç d'aquella de, fuga? A veure, nosaltres pràcticament pràcticament no, no, no sentíem res, no? perquè en el moment en, el moment en què se'n se, se, se va donar compte de que faltaven, doncs, el que t'havia comentat abans, no? de que, de que bueno, la repressió no física, però sí, diguéssim, xapar i pràcticament totalment, no pràcticament, no, totalment incomunicat. No? Nosaltres contentíssim de que s'hagin escapat 29, no sé si eren 29. 29, 29 ho he llegit aquí, sí. 24 d'ETA sí. i 5 del FRAP, el FAC, el MIL i el PCE. Sí, sí. I nosaltres contentíssim, eh, és a dir, eh, 29 companys que s'havien escapat, escolta, tu, això era, i, i, i que no havia passat res, eh, en, en principi. En principi, clar, en principi, això. nosaltres no sabíem res, no? Fins, que, fins que vam tenir comunicació a través de l'advocat, la, no? i fins que vam conèixer les primeres notícies, ja quan, quan vam tenir oportunitat d'escoltar-la, de, doncs, escolta, ja pràcticament pràcticament era eh, bueno, que, que havien fet, havia mort Oriol Soler Sobranyer i, havien, i, i, i en la frontera pràcticament pues, havien detingut a, sí, a tots, com el que diu. A, sí, només quatre van arribar a l'estat ah, francès, sí. només quatre, tots els altres van anar sent detinguts. I nosaltres, ja digués, si contents, sí, sí, fins i tot, el que passa que no, no ho podem celebrar perquè, perquè, perquè vamos, eh, al cabo de tres horas ya estaban tots xapats, mentre que podien, <laughs> no, no podien fer res, no? però en, en principi contentíssim perquè s'havien escapat, això sí. Ara després ja, eh, a, veure, a, veure, a, veure què, a veure què passava. No? Abans em parlaves de... Bueno, després em deies que Bernat Zamora i en un moment determinat tu em parlaves de que eres l'únic que tenia una ràdio. Ah, bueno, però això era, això era Barcelona, ah, a Barcelona, és a dir, que nosaltres quan... quan perquè, ingre... Sí, perquè si no, com us arribaven les notícies? O... Anem sí, a la ràdio. Anem. a la ràdio, <laughs> ja que en la, en la ràdio parlem de la ah, ràdio, Exacte, no? Sí. Doncs sí, a veure, un comú, un comú tenia una ràdio, una ràdio petita, un transistor, no? I, i bueno, i, i nosaltres li vam comprar, li vam comprar i per escoltar les notícies. Jo me'n recordo de que, de que en aquella època va fer, si, la primera acció que va fer el FRAP en l'any 74, que va fer l'assalt a la comissaria de, de, de la plaça Espanya, creo recordar que era la de la plaza España, que per ser uno de los que va a portar, diguéssim, la, la, la voz cantante, <laughs> con la pistola, pistola en mà, va rebre sin, sin trets, ¿sabes? ningú de vital importància, perquè si no uno al Cool, el otro aquí al Colsa, eh, sin, sin pero pero pero cap No? Don la primera noticia que tenía unos nosaltres y de que como como revolucionarios que eran en aquella época, ven comenzar las acciones armadas, la a comentar yo a los demás reclusos precisamente porque la había reboot a través de aquel transistor. ¿vale? Escolta, tú, que el FRAP ya ha ...la l'ajuda armada. escorta, que han asaltado la comisaría de Coblán... donde sí, de Coblán era. Ahora que yo había de la Plaza España... no, de Coblán, Mira, más urdida así de, de cop, no? La comisaría de Coblán... Escorta, escolta, ya han comenzado a hacer un tipo de acción... ...porque la radio udeía y bueno, ...y aparte de eso, unas otras informaciones... ...y otras lo escampaban para la cárcel... no? ¿Y qué pasa? Eh, doncs, clar, nosaltres donàvem la notícia i, i, i los funcionaris deien, bueno, i aquesta gent de, de, de que... Com ho saben. Com ho saben, no? I vam tenir, vam tenir però quantitat de, de, de, d'escur, d'escur, no? no? Dins de la seda, a veure si trobaven la... A veure? Mm. I no la van trobar mai, mai la van trobar, no? I l'amagaven, l'amagaven de... Mm, t'ho diré perquè eh, agafaven, digués, un pote, un pote de, de, de tabrí, d'esto, de, de, de sucre, no? Sí. Una bolsa de, de, de sucre, no? I l'obria i baixaven, diguéssim, mm, buidaven les tres quartes part, no? Les tres quartes part, deixaven una, una quarta part. Llavors ficaven nosaltres la, el transistor en una bolsa de plàstic i la guardaven, i la embolicaven. I la, i, i la, i la ficaven, diguéssim, en, en aquesta quarta part de sucre. Sí. I de, les tres quartes part la posaven a sobre no? i deixaven digués, el pot obert. No? I, bueno, I a nosaltres, quan ens obligaven a sortir a fora per a, per a fer l'escurcor, doncs no pensava soneta, tot, de, de, de tot, eh? ho trobaven tot remenat, no? però la, el, el menjar, com que eren algunes pomes, algunes taronges, el sucre, un, un potito de cafè, això no ho tocava, del que pugui, i la ràdio sempre va estar amagada ja, ¿sabes? no, no, no en un forat ni res, en un, en un pote de, de, de sucre, ¿sabes? I, bueno, i... I tu durant un temps vas ser, va ser el receptor de totes aquestes sí, notícies sí, sí, que arribaven sí, sí, sí, des de sí, fora, no? I jo majorment, majorment és que era, diguéssim, dins de la càrcel era, era, era el que més te'n portava, no? I ja en coneixia, diguéssim, bastant, bastant coses, de, perquè va ser de, va, va ser el primer, per així dir-lo, o uno de los primes del FRA que va a Caura, en aquella acción armada, bueno, en aquella acción de la arribada de, del Arias Navarro que a Barcelona, ¿no? Y don, ya portaba bastante y yo cuando ya van cuando comenzar van a Caura, gente del FRAP, no, que van comenzar a hacer acciones armadas de més envergadura, cuando van comenzar a caure gent de ETA e político-militar, no? eh, doncs jo ja portava un any a la càrcel, no? ja, ja era un perro viejo, com aquell que diu, no? i ja em coneixia digue, una mica, una mica la, la, la, mm-hmm. les cosetes. Eh? Val, doncs, doncs mm, estàvem a Zamora, va ser l'última presó o vas fer gaires més viatges? No, per sort, tu, escolta, ara la presó que tenim és la democràcia, eh? Ja. El quart grau que em diuen, no? Val. Aquesta és una presó que no veig, tu, que és una mica difícil sortir. Sí, aquesta és difícil sortir-ne. Sortir, sortir eh? de... Sí, sí. Quan surts de la presó? quan eh, surt de, mm, surt de la presó, eh, de la presó allà la, al 76 i quan l'amnistia. Eh? La primera amnistia? Potser. Sí, mm. la primera, sí, la primera i única. I única igual, i única, sí. sí, val. sí. Vaig sortir i, i, bueno, i després d'estar uns 4 o 5 mesos allà a Zamora. Que per cert, eh, allà a Zamora, a nosaltres, el, els que havien quedat de Segovia, els que havien col·laborat, diguéssim, la fugida de Segovia, doncs, quan anar a Zamora, es van ficar en, una, en, en cerda de càstig, en cerda de càstig, i era, i era horrible, horrible. Horrible perquè tenia, eh, si era, era una cosa, eh, si, mm, tenia la forma de, de, de, de, del formatge que el caserío, eh? és un triangle, i llavors pràcticament si era molt estreta, si tenia pràcticament, pràcticament no sé, o, o dos metres, dos metres i després la forma del caseri, ja, ja, ja estava ficat un llit petit, la letrina, la letrina pràcticament a, a la cara, sí. sabe? i el que era la porta que la tenia en costat, no? I, bueno, i allà, i, i allà pues, jo, jo em vaig tirar allà un, un, un mes aproximadament un mes aproximado, orín a merda, porque las letrinas, aquesta eran unas letrinas petitas, con un forat no tenia ni sifó ni res, i feien una pudor que no vegi, no? ¿sabes? I, bueno, i, i en Cerda de Cassi es va importar bueno, 30 i tantos dies, eh? i d'ahir vaig sortir, diguéssim, ja en llibertat de la selva de Castica? La No, de, directamente de la selva de Castí no, ah. pero mm, de la selva de Castí ah. va... Uns mesos a... més no? Sí, un, sí, tres o cuatro meses, no me recuerdo exactamente, tres o cuatro meses y después, bueno, ya la, liber, la pero por la amnistía, no? Que era lo que yo pensaba, lo que yo pensaba cuando aquel aquel que, aquel company ETA, que no me'n recordo el seu nom, va dir que si, que si hubiera, hagués tingut més de 20 anys de, de, de condena, que m'hagués pogut afegir, no? Sí i jo li vaig comentar que no, que... Que sí. tu veies l'amnistia aquesta... Eh, efectivament, no, sí, perquè havia, havia moviment, és a dir, l'Assemblea de Catalunya, la repressió que havia, diguéssim, contra la classe, fins i tot la classe burguesa, no? És a dir, el que vas... Eh, els advocats, eh, aquell que van caure, Sí. Eh, és a dir, que se veia moviment, no? I llavors, bueno, això no... Franco estava, eh, estava bueno, mm, havia mort, no? És a dir, que havia un canvi. Calia una transició. Almenys, Efectivament, no? sí, sí, havia, havia, havia un moviment. No? Cap a on anava aquest moviment no sabien, no? però que, que era, si per tornar una mica enrere, no, era, era, era per avançar. No? Mm. I llavors, bueno, i efectivament, i ben sortir amb l'amnistia, sí, sí. I surts al carrer i què? Eh, bueno, i surts al carrer i, bueno, i aquí em trobo, em trobo com que la lluita continua. És a dir, la lluita continua, i eh, si el, el, eh, el, jo, a partir d'ahir, partir de ahí <laughs> eh, entro en la clandestinidad, ahí sí que ya mm, mm, entro, entro en la clandestinidad, pero no, pero no, no al 100%, para así decirlo, ¿no? sino que ya como, como, como experto militante, donde ya si había adoptado, digamos, una otra, una una otra posición, porque fincitó yo un trobo de que dice el FRAP y había y había división gent que volia abandonar i gent que no volia, no? I llavors, bueno, jo estava per los que no volia abandonar, diguéssim, la lluita armada, no? I llavors, eh, fins i tot vaig tenir contacte amb gent, amb gent més radical encara, no? Que va ser los grapos, uh -huh. així, el PFR. Sí. Eh? Eh, bueno, fa una experiència nefasta. fer una experiència nefasta perquè, perquè eren, a veure, jo a nivell ideològic no, no, no, no, no estava d'acord amb ells, no? ¿no? Lo que pasa que, bueno, que, en, la busca, en, la busca, la búsqueda que está, no sé, perseguir la lluita, donde vas, a intentar buscar unas otras unas otras cosas, no? Sí, vas Sí, efectivamente no, pero Sí, pero no, no, no, no, no era, sin yo no voy como conseguí un trigo limpio, no? Pero que había unas posiciones bastante extrañas, un, bastantes extrañas no? bueno, si lo a abandonar, no? i amb aquesta gent sí vaig intentar fer alguna cosa, no? però, però ni, ni, ni molt menys vaig, vaig arribar a tenir una, un, una actitud militant, no? no? perquè, en fi, ja era molt, molt rajatable, ¿no? Si, si això és, això por, sí, sí. s'ha de fer per cojón i no, si lo dice el partit i punto, no? mentre el que vull dir, no? I... Ah, sí, abans em comentaves que no estàs a cap partit, no? Igual és mm. fruit en part de... Sí, no, la, la, la meva, coses sí, no, la meva experiència, no? a veure, jo jo he tingut, si, si, si puc presumir d'algo, eh, és de que sóc una persona bastant oberta a, la, a diferents opinions, no? i en aquella època, fins i tot en aquella època, sí, perquè jo dins de la càrcel, els meus companys eren molt dogmàtics a nivell de... Eh, sí, eh, eren, no sé si s'ha de seguir la doctrina, la disciplina del partit, i, bueno, i el partit diu això i tu has de fer això, i punto, no? Jo no. Mm Eh, jo tenia, dins de la càrcel, jo, per exemple, amb els, amb els anarquistes tenia contacte, parlaves amb ell, eh, intercanvi, intercanviaven opinions, eh, eh, eh amb, la, amb la gent d'ETA també parlava, teníem diferent, diferents opinions, jo exposava les meves, ells exposava la seva, el meu partit, eh, el meu partit deia de que, bueno, si de, eh, de que nosaltres no teníem que sortir de la línia que marcava el, el partit i que fins i tot no, no teníem un per què, per què parlar amb la, amb la diferent gent, és a dir, i tot eren dogmàtics, no? nosaltres, no? i jo no, jo parlava, sí, i fins i tot bueno, jo he, he tingut bastants amics anarquistes, fi, a veure, puc, puc parlar tranquil·lament de Luis Andrés Edo, Luis Burro Molina, eh, Garriga, Antonio Garriga Paitubí, puc parlar de, David Urbano Bermúdez, todos todos son anarquistas eh? todos eh, en fin, Pedro, mm, Pedro Bartré también también un anarquista, es para mí uno de los mejores en aquella época. Yo no sé, ahora os no? pero en aquella er, época era una, era una persona en la cual el, el seu era el que seguía, no, no seguía el pensamiento de un altre, no? Jo de, ell deia, perquè jo deia, Pere, si que te van, a, te van a ficar en sèrie de castigo per no portar això, si per no fer això, no? és igual, jo, la, si la, el, el, em deia, la meva decisió és aquesta, jo ho sento així, escolta, tu, jo no tinc culpa de que les altres gent siguin diferent, si, si jo tinc fred, per exemple, no sé, i m'he de posar un gorro, i està prohibit posar el gorro, jo tinc fre i me poso el gorro, m'entén el que vull dir? Mm-hmm. Mantenir la integritat, no? Sí, sí, mantenir, efectivament, no? I per a mi era digna d'admiració, perquè nosaltres, nosaltres, jo no me posava el gorro, m'entén el que vull dir, no? <laughs> Perquè sabia que després me, me, me, me reprimirien, però eh, no, és igual, no? I, bueno, i, i després, bueno, amb gent d'ETA, doncs jo, per exemple, també tinc bon, mm, he tingut eh, i tinc encara, encara, amb gent d'ETA, bueno, ya, ya, ya no son de ETA, ojo. Eh. Ya, ya. Queda claro. <laughs> ya, se sobrante. Ya, efectivamente, no? ya pertenecen, digamos, a diferentes partidos políticos, sí, sí. por, por ejemplo, no? eh, Tim conegut el Pedro Abolesti Urrutia, ¿no? que era de ETA político-militar, que, que avui pues, està donant, diguéssim, conferències per, <laughs> per arreu d'Espanya, no? i pertenya, no sé si pertany al, al, al Partit Socialista d'Euskadi, de, o pertenya a una organització però no radica, ¿no? Sino, eh, sí, y, y, bueno, pero, pero que en aquella, en aquella eh, eh, època era político militar, no? I, i bueno, fins i tot vaig tenir una camisa d'ell d'ell durant molt de temps. És a dir, com ho recordo, perquè era una bellíssima persona i penso que sí. Esperem. Esperem, tu. <laughs> a nivell personal, a nivell polític, ara les coses, i les sí, persones sí. canvien, eh? Mm. És a dir, que Bé, i això, i, i com va evolucionar tot plegat? Vas, va arribar un moment en què vas deixar una mica aquest risc no? de, de la lluita ah, sí, armada, bueno, de la lluita revolucionària, sí, eh, més en aquest sentit, no? Sí, bueno, eh, jo eh, en aquella època, en aquella època quan ja quan ja mm, hi va haver tots els canvis, o s'estaven fent tots els canvis del de, eh, gran pas, el gran pas hacia la, la transacció, no? Sí, efectivament, no? Don, a ver, yo vais, a optar por abandonar el FRAP. Abandonar el FRAP porque ya mm, no, abandonar eh, el pensamiento, sino abandonar toda actividad política, ¿no? política porque yo había, si había si vais vais con esa la nueva compañía actual y en aquella época don don bueno, ya tenía mm, a ver, yo tenía no tenia res. Així me tenia, eh, tenia que viure, tenia, eh, i, i, bueno, i a, veure, a veure què faig, no? Llavors, o jo me'n recordo, me'n recordo de que la, en Sant Boi a mi me van proposar el PSUC, el Partit Socialista Unificat de Catalunya d'aquella època, de que entrés a militar amb ells, no? Uh -huh. que amb l'experiència meva i tot això, de que podia tenir un càrrec, que podia tenir i que podia, que podia fer carrera, per així dir-lo, no? Això i vaig dir que no, que bueno, que... Amb lo bé que estaries. Sí, sí, sí, sí, sí, és que, a veure, <laughs> si, si, si podem dir això de que, de que en, la, en la meva vida he perdut oportunitat, te podria dir, pues, mira, el eh, mateix que t'havia dit abans, eh, havia, havia perdut l'oportunitat de viure de viure de lo militar, no? Perquè, perquè tenia possibilitat d'ascender i tot això, però no era el meu, no? havia tingut possibilitat d'estar eh, amb el PSU i avui a lo millor pues, no seria parlant per aquí. No, igual series cap dels Mossos d'Esquadra o hauria sigut l'anterior legislatura. No sé, qualsevol cosa d'aquesta, no, però bueno, li vaig dir, li vaig dir eh, al responsable vaig dir que no, i coneixia gent del PSU, coneixia gent de, de, del PC en aquella època també, i, i, bueno, i vaig dir que no. Després una altra de Sardanyola, militant, militant del, del PCML, del PCML, eh, mm, también va de que, de que en sardañola porque él eh, tenía tenía contacto contacto, tenía y y que él estaba en las primeras elecciones, que estaba como de concejal ya, ¿no? Y que, coño, que podía hacer, Y eh, que no, también no? y bueno, a ver quizá lo mío mm, no sé, la, meva... El, el meu camí, el meu camí era eh, era seguir, ¿no? Pero, pero, pero ya de una manera, eh, de una manera diferente, ¿no? Y ya yo mm, vais decidí por, por buscarme la vida, ¿no? Es tenía ya una edad en la cual, Dios escolta, ya una, compañía una compañía y qué a veure què faig no? fent el, el, el mm, de lo que, de, lo que está viendo, no? Sabem de què parles, cada... és la crisi del militant sí. que en un moment determinat es planteja pensar una mica en la seva vida. No? Sí, sí, sí. I, en la seva vida d'una manera igual, potser, no? revolucionària, coherent amb, amb un mateix no? i amb el que pensa. Sí, mm, jo penso, a veure, eh, jo no he abandonat mai les idees polítiques. Eh, idees polítiques... Eh, a ver, mm, revolucionaria, no? Porque las ideas políticas, mm, hoy en día, pues, mira, no sé, si eres concejal ya eres político, ¿no? o si eres, eh, no sé, un funcionario eh, que, no sé, que está defendiendo las órdenes de un partido, ya eres político, ¿no? no, no, eh, o si, no, yo las ideas políticas no le he abandonado mai, mai. Lo único que sí que mm, a partir de, de, un momento he dicho, bueno, pues, escolta, eh, he de treballar, he de treballar perquè he de, he de, he de viure, no? És dir, n'hi ha molta gent de, de, del meu partit que ja s'han col·locat en la concejalia de tal, en, en la concejalia de qual, jo no vull això, és eh, dir, ja estan els partits organitzats per, per, per vivir, doncs ara jo, al marge d'això, he de vivir també, mentre que vull, sense abandonar aquestes idees, no? I llavors, bueno, vaig decidir a treballar i, bueno, que, ojo, vaig decidir treballar, que ja treballava abans, eh? el sí, que passa sí. que bueno, ja... Eh, el treball assalariat clàssic. Efectivament, no? Sí. I bueno, i, i, i això, i vaig treballar i, i vaig trobar <laughs> vaig trobar amb un camarada del PCML que tenia una petita empresa, tenia una, tenia una petita empresa i com que jo lo coneixia em va dir, per què no vens, per què no vens amb, amb mi, no? així vaig estar treballant no? a, a més. No? I després, bueno, eh, després d'estar treballant a més, em diu, mm, vaig tenir eh, contacte amb una altra empresa que m'oferia, perquè jo feia d'encarregat, no?, amb aquest, no?, feia d'encarregat, de, soc instal·lador electricista, no?, industrial. I, i bueno, feia instal·lacions industrials i, i, i vaig, tomar, vaig fer una instal·lació en una empresa i resulta que la empresa aquesta em va dir a mi si volia treballar per ells, no? treballar per ells, no? I, i conyo, me, van, me van oferir una, un, unes condicions fabuloses, no? cosa que no tenia amb, amb l'amic aquell, amb el sí. company, amb el camarada, no? Diu, bueno, va. <laughs> I jo... Un camarada passat a petit empresari. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I, i li vaig comentar, no? Diu, oye Manel, vaig dir, es diu Manel, no? Diu, de Manel, mira que l'empresa aquesta m'ha oferit això, no? un trabajo fijo, eh, patatín, patatán, no, te preocupes, Antonio, yo te ofrezco lo que te ofrece, lo que te ofrece la empresa, te ofrezco yo, no? Digo, vale, vale, de acuerdo, no? Y que estas cosas de, de amistad, no? de la, i, y de la inopia mía no? Pues, pues no, a firmar un contrato para tres años, Mel, por tres años, Bueno, mejorándome bastante las condiciones pero no superándome, digamos, la, que me propusaba la otra empresa, ¿no? Y al final, y al cabo, y, yo pensaba, bueno, soy fijo, ya está, no, sé qué problema, ¿no? va a estar dirigiendo digamos, de encargado, de jefecillo, no? Y -huh. a trabajar, bueno, yo era, el era digamos, de un grupo de 13 personas, no? Y al cabo de los tres años, en crida, en em Dios, Antonio, el contrato se te acaba. Digo, ¿cómo que se me acaba? Digo, ¿pero no se fijo contigo? Digo, no, si vas a firmar un contrato, pero yo vas ahora, digo, claro, había, había, firmado el contrato de perderse, ¿no? y, aquí se acaba, ¿no? Ah, pero no me No te preocupes, no te preocupes, no, que, que te hacen un, una otra contrata y te mejoramos las condiciones y tal, no, pero no te preocupes, no, digo, no, bueno, ven tenía una trifulca ya que no veis, ¿no? Y si le, vais a decir de todo, ¿no? Digo, bueno, te, y te queda y I em vaig sortir, em vaig sortir de l'empresa, d'aquesta manera, em vaig, i vaig treballar pel meu compte. A partir d'ahir, a partir d'ahir fins ara, vaig treballar pel meu compte, no? Sí. I, i bueno, i, però vam, un, un company, un camarada, que havien estat abans lluitant per una revolució, o sigui, per un canvi de règim, per un, per un sinfín de coses. Per uns valors, no? Per, Incapaç escolta. de canviar la gestió de la seva sí. petita empresa, no? Sí, sí, sí. Jo me'n recordo, me'n recordo d'un acudí que vaig de, de, de, de com se diu aquell, el, el, que, eh, el que fa el sacudit al, al, al, al periòdico? No, el Fàbrega. Ferrera. Ferrera, Ferrera, Ferrera. Un acudit que, que bueno, que és la representació del militant revolucionari que en un principio decían, bueno, pues que compañero, he de cambiar la, de cambiar la sociedad, he de, derribar el régimen, he de hacer eso, de fe lo ¿no? Eso en, en, una viñeta, ¿no? Y en Latra se veía bien lo matéis, pero a los, a los, a los, a los empleados, pero con corbata, mm. con corbata, chaqueta, ¿sabes? Y, diciendo, y diciéndoles chorrada, chorrada, pero con el mismo ímpetu que antes de las masas, ¿no? Es decir, el cambio, digo que es real, es real, porque Fincitó, gentes del PCML, gente del PCML están hoy en, la dirección del PP. Y eso te lo digo, bueno, es que los conéis por nombre, ¿sabes? Sí, sí. <laughs> sí. En cambiar, en cambiar, bueno, jo que no vull dir en canviar, no, perquè jo no canvia res, no? però els que sí, sí. realment volia, volien un puesto sí que l'han canviat. No? Sí, ellos han canviat digamos, la societat, pero para acaparar sí, i, i ocupar els puestos de direcció que estan ocupant actualment. Eh? Hi, ha, hi ha hagut gent de, així del final del franquisme com penso també en la Montserrat Tura, no? que era del moviment ah. comunista, ah, no sé què, que sí, sembla que eh. estiguessin en l'antifranquisme o en l'antifeixisme sí. per començar a fer carrera. Sí, sí. És I que... després quan va haver el canvi ja van cadascú buscar el partit on coneixia gent o influències i ja s'hi van tirar. Però van començar molts en grups així, no? amb, amb grups... Sí, la... Que... Bandera Roja, no? Sí. Grups d'aquests també. Mm. El Ferran Serafini, del, PC, de, digo, de, del PSC, el, el, mismo Montilla, todos todo han sido, han sido militantes revolucionarios. Sí. bueno, es que en aquella época, en aquella época, no sé, qué, tipo de revolucionarios eran cuando, coño, eh, arriba, arriba a la actual época escolta, i, i ocupen puestos de direcció. Jo, per a mi, que eran revolucionarios, però para cambiar, para, aposentar para aposentarse ells, sí, sí. ¿no? no, no, no, no, mm. dejémonos de tonterías, ¿no? Per fer carreres. Sí. sí. fer carreres, sí, sí, punto. I, i ocupar puestos i ja està, no? Jo espero no veure gaires companys actuals en aquesta situació d'aquí 20 o 30 anys, ni a mi mateix. Mm -hmm. no? Però... No crec, són altres temps. Bé, no, però, però no dubtaria... Hauries d'haver fet de les joventuts socialistes o de les JNC o de no dubtaria, no sé, no m'estranyaria eh, que, que algú caigués, sí. per dir sí, manera. Home, sí, sí. I per altra banda, doncs, mm, no sé, no, anar més això, no? hi ha una, una vessant de que tu no perds, la, no perds les idees, però sí que hi ha una decepció política en base a, a totes aquestes coses, però segueixes alimentant per una banda la teva manera de, de viure, més o menys coherent, no? I, i queden els petits projectes vitals també, no? tot i que igual no treballes o no milites a un partit o no formes part d'una organització, no? sí. el teu petit projecte vital, familiar, diguem, o, o, o altres projectes. Sí, a veure, no? Eh, jo, jo con respecto a, a ja t'ho dic, no? si la, les meves idees polítiques, a veure, han canviat per descomptat, no? perquè l'ímpetu yo no, yo no aniré ahora, por ejemplo, no sé, a arrojar un cóctel molotov, eh, pero mmm, con, con, con feía avance, no? o, o, o correr de, davant de los grises, no? o a darrere de los grises, porque también corrían a, radera de ellos, no? <laughs> Sí, sí, sí, sí. Es que davant no sembla que va a correr tothom, no? <laughs> Sí. Tothom va córrer davant dels grisos, sí, pel que sembla. Alguns també en van córrer darrere. Sí, <laughs> els bons. Però, però Eh, yo segueixo lluitant, segueixo lluitant. y no ya, mm, yo tengo 61 años no? y bueno, ya arriba está una época de la meva vida en la cual eh, si te plantea, te plantea y bueno, mira, ya pues, las cosas mm, estemos, estamos bien... Eh". no, no, no. yo eh, actualmente las idees, a, una, organización una que es la, Asociación de no? Políticos no decir, que que volem, volem, volem recuperar, diguéssim, una mica, una mica la mm, no la lluita, no? porque la lluita es continua, no? pero sí recuperar una mica la memoria, la memoria de cara pues, a, a, a, que lo que hay actualmente no es lo que ni, mol ni molt menys eh? mm-hmm. ni, ni, ni no? i que, i que, bueno, i que de totes maneres que per arribar a aquesta, a aquesta situació a aquesta situació hi ha hagut una repressió no? que ara sembla ser de que ningú se'n recorda d'aquesta repressió de que el règim franquista de per si és un règim, ha sigut un règim un règim vamos, criminal però per, per, sanguinario eh, i, i totes les paraules són poques para, sí, para expressar-lo. No? I, que, bueno, I que actualment descendents d'aquest sanguinari, estan en el poder eh? I, són, i estan organitzats en, partit, en, en partits polítics. En partits legals. No? Sí, sí, legal, legal. A diferència sí, sí. d'altres. No? I resulta que tu, que tu, que has sigut una persona que ha lluitat perquè mm, hi hagi un canvi, ara aquesta misma gent, aquesta misma gent, són els que t'estan reprimint actual, és a dir, són els que te segueixen reprimint. Mm. I ells es diuen demòcrata i a tu, per, simple, per el simple fet de, de, de, de portar-li la contrària, t'estan dient que eres un terrorista o que eres un antisistema o que eres un, un jo que sé, no? Mm. És una bestiesa i, bueno, però, i això és el que m'indigna indigna eh, sí, <laughs> i no puc dir, escolta, eh, jo mira, me retiro, no, no, no, no jo segueixo, segueixo, i si puc dir Eh, lo que ha pasado, y si hay que, que, que, que vol lo mira, udiré, diré, eh? bueno, que para arribar a la situación aquesta de democracia, entre cometas, no? Eh, aquí, aquí en España han pasado muchas cosas, no? y ya ya que que no, yo a una organización que es la Asociación de Expresos Políticos, que como mínimo intenten recuperar un poco la memoria la memoria de, de lo que, de lo que ha passat aquí a Espanya. Així. Ara em venia al cap un monolit, el monolit que hi havia a la cruïlla de Caral pujant a Caral, hi havia un monolit franquista, i ara fa uns anys es va transformar no, aquell monolit. no li, heu, no li heu posat goma 2? Sí, ara anava, ara anava. <laughs> Aquell monolit... S'havia intentat destrossar de totes les maneres, excepte amb goma 2 no en vam aconseguir, de totes les maneres que se'ns van imaginar, però resistia, eh? era de formigó, allò, fet sí, a consciència. <laughs> No sé. Doncs eh, aquell monolit feia referència a la visita que va fer el, el Franco a Berga per, per inaugurar, no sé si el funicular i la carretera de, de Caral i allà estava, s'havia intentat destrossar de moltes maneres, finalment el que es va fer va ser mm, encofrar-ho ah. i omplir-ho de formigó i es va fer un, un altre monolit en el mateix espai en què mm, deia la placa, deia el poble que oblida la seva història està condemnat a repetir-la. Eh? I a més posava homenatge a tots els lluitadors antifeixistes o víctimes, o que, del, víctimes fascisme. del feixisme. Sí. Mm un dia anirem a veure. Ah, sí, sí, no, perfecte. I perfecte. fins i tot a dignificar aquell, perfecte. aquell monument, aquell monolit. Conteu amb la meva col·laboració per lo que, per lo que calgui, eh? és a dir, mm -hmm. fins i tot, mira, per posar una mica de gomador, si voleu. Eh? <laughs> Bé, no, <laughs> entre passadissos, no, no, no. Home, això estaria bé, estaria bé. <laughs> Per altra banda... El que passa que ara la, aquesta tecnologia també ha avançat i ja m'imagino que la goma d'olla no, no, no, no... No, mira, no jo tinc companys que han tirat ja per l'ESCUP, que també és un projecte sí, institucional. Sí, sí. Hi ha de tot, hi ha de tot a la vinya del senyor. <laughs> no, anava a comentar una altra cosa, que entre aquests projectes mm, a tu t'hem conegut a través d'un projecte Berguedà, uh -huh. que és la Pallofa, Ah, la Pallofa, sí, home. No? Sí, que són sí. també aquests petits sí. projectes associatius sí, que, alimenten, sí. no? consumidors de productes ecològics. Sí, mm -hmm. sí mira, eh, a veure, eh, nosaltres eh, estem apuntats allà en el, perquè, primer perquè ens agrada menjar bé, <laughs> això és el primer, no? és a dir, sant, no? Y bueno, y en principio pienso que la gente también tiene bastante similitud de ideas, ¿no? Porque mm, con respecto, con respecto a... no, no a nivel político, no, no, pero sí a, nivel de progreso y a nivel de, de, no sé, de que las cosas han de cambiar, ¿no? en todos los aspectos de la vida, ¿no? Tanto en lo político como en, lo social. en lo social, la naturaleza, es todo, es las cosas van evolucionando continuamente, continuamente y escolta, y tú estás de posar tardía día y has de estar ahí, ¿no? a vos nos nosotras también, mira, eh, a nivel organizativo... pues mira, pues intenten, intenten estar presente allá... en, en l'associació en aquesta de, de, consum, de consum. Eh? Molt bé, doncs has parlat de l'associació d'experts polítics, d'aquest projecte Berguedà, la Paiofa, no? aquesta cooperativa sí. de consumidors. Segur que hi ha altres coses, no sé si voldries comentar com, com veus com, com veus el món avui en dia, com veus el Berguedà, Ostres. o com es viu el Berguedà, o, o no, aquí, no sé, així aquí, per anar tancant, jo, no? un epíleg. Jo, jo no soc, jo, jo no soc aquí de no soc d'aquí de, de, de Berga ni del Berguedà, però... però escolta, Nosaltres tampoc. Tampoc, no? <laughs> no. però és que jo som, jo soc de molt lluny, eh? Jo, jo, jo, sóc quasi marroquí. Quasi, vaja. <laughs> doncs aquí vivió de puta mare Eh, jo penso que sí, con respecto a, la, a un vivia jo antes, que era Santa Coloma i Gramenet, escolta tu, les coses canvia, eh? mare va tu. Qualitat de vida, eh? Sí, sí, molta, molta, molta. Lo que passa que, bueno, jo penso que totes les man mancanzas que ya tanto en Santa Coloma como en... Eh, son, son, son igualitarias también, ¿no? Porque a nivel social si sí tenen, tenim necessitat de canviar en tots els aspectes, eh? en Santa Coloma, en Sant Boi, en, en, en l'Hospitalet, en, en Berga... Eh, s'ha d'avançar molt més, no? perquè si tu, si tu alcances algo aquí o, o consigues algo, jo penso, penso que, que és a nivell, ha de ser a nivell general, no? perquè el que no pot ser és aquí aconseguir una cosa, diguéssim, i, i, i en una altra, eh, que aquestes mateixes coses quedi, quedin curta no? en una altra. No? Una visió global, no? Sí, sí, global. Internacionalista, sí, sí, no? Sí, sí, sí, sí, perquè, a veure, eh, fixa el que està fent ara la, el, el govern de la Generalitat, no? Està, estan retallant tot, ho està retallant tot, no? I retalla aquí a Berga, retalla a Santa Coloma, retalla a Cerdanyola, retalla per tot arreu, no? I llavors, bueno, si jo penso també que la lluita, la lluita ha de ser generalitzada, no, no, no a nivell individual, no? que moltes vegades Yo soy de las personas que defensa la lluita colectiva, no? lluita no individual, no? perquè moltes vegades dient, escolta eh, a ver, tú a, nivel local o a nivel individual mai conseguirá algo. Eh? Eh, si, no es una colectividad la que está lluitant por unas mejoras sociales, es decir, ten por cuenta que el, enemigo que está al davant t'ho traurà tot, o no t'ho donarà, no t'ho donarà perquè ho ha de donar per tot, no? o el poc que, que, que et dongui al cap de quatre dies t'ho traurà, traurà. No? Si tu a nivell col·lectiu no formes una, una massa sòlida i dius, bueno, escolta, aquí hem aconseguit això i, i d'aquí no es movem, no? i el que, lo que hem aconseguit no, no lo treuràs. No? Què està passant actualment? Actualment, si tota la lluita que hem aconseguit de millora, resulta de que la están trayendo tota, de mica en mica, ...y ningú es mou. a nivel a nivel a nivel de partidos políticos... no, no, no hi ha cap que es mogui, no? Eh, sembla, fins i el, de a pie, sembla ser que estén pensando... pensando en que, bueno, en que esto pasará, ¿no? Y que a lo mejor mañana se solucionará. Y bueno, y ahora, mira, la salud. Resulta que que comienzan a retallar, ahora se está hablando del copago, escolta, tu... Amunt, Estan retallant tot allò que, on tot allò que vau aconseguir a base sí, sí, de moltes sí, lluites. No? Sí, efectivament, no? I... I aquesta és la pena, no? I si jo moltes vegades dic, bueno, escolta, però què, què s'està fent de, de, de tot això, no? Què s'està fent? I qui, i, I qui és el que se posa al davant per dir, escolta, no, basta, prou, no? Com que està fent, diguéssim, els països àrabes, no? Els països àrabes, bueno, és diferent, diguéssim, a la... són situacions diferents, però és que nosaltres, nosaltres podem arribar també igual, perquè és que de mica en mica van retallant. Fixa't, Ahora, eh, lo que es a nivel, a nivel, mm, a nivel de, de, de, de eh, la crisis económica que está, ¿no? resulta que la gran ayuda que li han fet a los bancos, ¿no? los bancos, los bancos, escolta, tu, quan, són los primers que han fet que, que, que, que bueno, que, que, que, que vagi tot així, no? Ara resulta que, bueno, l'Estat, un, un estat socialista, no? que, que es diu socialista, Eh, que ayude, digan a los bancos, ¿no? Y que los bancos lo único que fan es, es, mm, <laughs> solucionar sus problemas, solucionar los problemas que han creado ellos, ¿no? Solucionarlo, pero con la ayuda pública, ¿no? Es la ayuda que es de, la nuestra buchaca. y que ningún digui res. no se turnarán No, no, no, que van y molt eh, i que ningú digui res i que, bueno, que arriba, arriba, eh, arriba un moment que diu, bueno, però, però demà, demà què ens treuran? Què ens treuran? Ara ja la seguretat social, vinga a retallar un, un 10%, i escolta tu, el que havia aconseguit, i no estic d'acord amb el tripartit, no? però el que havia aconseguit una mica la, la, la, el tripartit, doncs ara vinc a retallar-lo, porta tu i així, és, és, com, és com un, com un ping-pong, no? Així la, cadascú se va passant la, la, la pilota i el, que, i el que està rebent és el que està... Uh mm-hmm. -huh. eh, I això, i això no, pot, no, pot, no, no pot tirar endavant. Eh? Bé, doncs mantindrem la lluita i l'esperança. Des del dia d'avui mm, crec que tinc un company més, <laughs> partides d'endavant. Sí, home, sí, sí, conteu-me, sense, sense cap militància, eh? és a dir, no, no, si jo no... Bé, la militància, aquestes petites coses que són grans, no? Sí, no, perfecte. Avui al micro, demà eh, fent una visita al monolit i demà passat ja veurem. Sí, perfecte, no? sí. sí. Jo, i perdoneu-me perdoneu, -me, perdoneu per meu català, perquè jo sóc andalús, sabe? I bueno, i, i, i bueno... El teu català està molt bé. No, sí, cal, no t'hem no de perdonar no. per res. <laughs> I abans ens parlaves d'una última cançó, no? Laute. Bé. He preparat la de Laute. Perfecte. Doncs la de... a l'Alba. A l'Alba. Que si, si no tinc entès, és una cançó que fa referència al procés de Burgos, no? I, sí, efectivament. I bé, doncs que, que sabent-ho, és una cançó que commou perquè és la nit anterior mm. a que una persona sigui executada. I serveixi d'homenatge aquesta cançó a tota la gent que heu lluitat i seguiu lluitant contra aquest de, món injust. D'executada nada, eh? assassinada. Bé, doncs assassinada. assassinada és el mateix. Sí, sí, sí. sí. Són assassinats legals en el qual el poder actua con la legalidad que, le, que ellos mismos han creado. ¿no? Mm -hmm. Doncs per tots ells, Aquí está Cancho. Muchas gracias, Antonio. Salud, salud. A todos los que dieron su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña.